Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Vrhovni bog starih Grka, Zeus, imao je puno žena i ljubavnica. Prva mu je bila, tako se barem tvrdi u Hesiodovom dijelu Postanak bogova, Metida. Tak čerka oceana i Tetide zatrudnjala je sa Zeusom, ali se on pobojao da će to dijete biti moćnije od njega, pa je progutao Metidu. Metida je ipak uspjela spasiti dijete koje je nastavilo rasti u Zeusu i na kraju ga je bog kovač Hefest morao osloboditi iz Zeusove glave udarcem sjekire. Tako se rodila Atena, boginja mudrosti. Zadnja u nizu žena bila je Hera. Iz veze nje i Zeusa rođena su brojna djeca, među njima Jares, bog rata. Prije nego što se skrasio s Herom, riječ skrasiti treba shvatiti uvjetno, Zeus je za ženu uzeo Titanku Letu, kćerku Titana Keja i Titanke Febe. Iz veze Zeusa i Lete rođeno je dvoje djece. Jedno je bila Artemida, boginja lova. Drugo je bio bog koji je zadavao stravu, ali i divljenje. Silovitu stranu njegove naravi simbolizirao je smrtonosni luk. Blažu stranu naravi simbolizirala je lira. Luke je donosio smrt i stravu. Tjerao je ljude da budu na sigurnoj udaljenosti i puni poštovanja, Jedino je majka mogla podnijeti njegovu prisutnost. Lira je kroz glazbu, pjesništvo i ples donosila radost. Taj sin Zeusa i Lete bio je zaštitnik i poticatelj umjetnosti. Bio je bog sunca i svjetla, lovaca, pastira i putnika, zaštitnik proricanja, vođa muza. Ime tog boga je Apolon. Hera, kćerka Krona i Re, bila je ljubomorna supruga koja je grčkim mitovima neumorno proganjala Zeusove ljubavnice i djecu, koje je vrhovni grčki bog imao s tim ljubavnicama. Ne bez razloga je Hera bila zaštitnica udanih žena i braka. Veza Zeusa i Lete smetala je Heri. Za proganjanje Lete i njezine djece Hera je iskoristila strašno biće, koje se ovako opisuje u homerskim himnama. Zmaj je, primivši ga od Here zlatotrone nekoć, hranio ljutog i strašnog tifona, nevolju ljudma. Njega je rodila Hera na oca srdita Zeusa, kada je ono Kronid iz glave dičnu Atenu rodio. Na to se smjesta rasrdila gospođa Hera, pa je tada ovako med skupljenim bozima rekla. Čujte me, bogovi svi, i sve mi boginje čujte, kako me počeo Zeus što oblake skuplja sramotit, prvi pošto me časnom učinio suprugom svojom. Jer on sada bez mene sjajnoku rodi Atenu, koja med besmrtnim svima i blaženim bozima blista. Rođenje Atene izazvalo je Herin bijes. Ona je odlučila da će se osvetiti Zeusu. Više nije namjeravala dolaziti u postelju svom suprugu tu nije bio kraj osveti. U homerskim himnama piše. Tako reče i otleta dudari punahnom rukom, da se zemlja potresla plodonosna. Vidjev to, ona vesela bude u duši, jer znala je da će i uspjet. Otuda unaprijed Hera do konca godine one nije ni jednom pošla u postelju mudrome Zeusu, niti kao što prije do stolca umjetnog svojeg na kom je sjedjeti znala i smišljala odluke mudre, već se u hramovima voloka gospođa Hera punima molitve veselila žrtvama svojim. Ali kad mjeseci već i dani minuli bijehu, te se vratiše hore u kružnom kretanju ljeta, ona porodi biće ni bozima slično, ni ljudma. To je stvorenje zmaj proganjalo letu i njezinu djecu Artemidu i Apolona. Ali Apolon je bio napredno dijete, kako to piše Robert Graves u svojim grčkim mitovima, Apolon je rođen kao nedonošće, ali to mu nije smetalo. Hranjen je nektorom i ambrozijom i brzo je napredovao. Već četvrtog dana svog života zatražio je luk i strijele i krenuo u potragu za čudovištem koje je proganjalo njegovu majku. Apolon je s lukom i strijelom došao do mjesta na kojemu je bio Herin zmaj. Apolonovi želji da se osveti za proganjanje majke pridružila se i želja da na mjestu na kojem je prebivao zmaj sagradi svoj hram. U homerskim himnama piše. Tko bi pak susreo zmaja, tog smrtni bi odnio danak. Sve dok neodapne gospodar Branić Apolon silnu strijelu, pa zmaj od teških raziran boli pade i zahropta bolno, te stade se prevrtat potlu. Užasna nastade buka, nepojmljiva. Zmaj se po šumi bijesno amo tamo previo, al ispusti dušu, krvav izdišuć dah i ponosno kliče Apolon. Ovdje sada truni, na zemlji što rađa junake, Nećeš živima više donositi ljudima propast kukavnu, koji će plod mnogohrane jedući zemlje, neće od tebe smrt jadovitu niti Tifojej, niti imena zla himera odvratit, već tu ćeš trunut na crnoj zemlji pod žarkim hiperionom. Mjesto na kojem je Apolon ubio zmaja zvalo se Kris. Ono je bilo u podnožju snježnog parnasa. Kada je ubio zmaja, ostavio ga je da trune na suncu. Zbog tog truljenja mjesto je promijenilo ime. Od tada, kako to piše u homerskoj himni, to mjesto nazivaju Pito, Apolona Pitijski. Tako je u Delfima nastao Apolonov hram, u kojemu je proročica Pitija davala svoje zagonetne poruke. Za Apolona se veže i jedno drugo mjesto. Homerova himna navodi niz gradova i otoka između Kreta i Atenske zemlje u kojima je Leta pokušala se zaustaviti kako bi rodila Apolona. To su Egina, Eubeja, Piresija, Atos, Peliski, Oštri vrhunci, Trački otok Sam, Imbro, Lemno, Lezb, Skir, Fokeja i Hi, Vlažni Sam i vrhunci Mikale, pa Mileti Kos, Knid, Naks i Par. Svakamo stizaše letak kad imaše rodit streljača, ne bi li joj koja od tih zemalja udomila sina. Ali se bojahu one i drhtahu silno, te ne smije prihvatit Feba jedna iako su plodnije bile. Sve dok nije na del zakoračila gospođa Leta, koja ga upita ovo i krilate reče mu riječi. Dele, bil htio ti da sjedište budeš mi sinu, Febu Apolonu, da hram tu podigne bogat. Otok Del ili Delos ima površinu od 3,4 četvorna kilometra. Sastavljen je od granita i gnajsa stijene i skupine kristalastih škriljevaca. Del je gol, nema vegetacije i skoro da nema vode. Prvi je puta naseljen kasno u trećem tisućeću prije Krista. Jonjani su na Del oko 950. godine prije Krista donijeli štovanje boga Apolona. U 8. stoljeću prije Krista na delu se pojavljuje i hram tom bogu. Procvat dela počeo je u 6. stoljeću prije Krista, kada su atenski tiranin Pizistrat i tiranin otoka Sama Polikrat počeli sa svojim osvajanjima otoka. Kada je Atena zauzela del, otok je pročišćen tako što su uklonjene sve grobnice koje su se mogle vidjeti iz svetišta. Pizistrat i Polikrat svojim su osvajanjima učinili otok središnjim mjestom, pored naravno Delfa, u kojemu se slavio Apolon i kao u homerskoj himni na Del su dolazile na tisuće hodočasnika koje su žrtvovale Bogu i stanovnici Dela nisu živjeli od držanja stoke i uzgajanja maslina i vina, već ih je hranila tuđa ruka koja je dolazila na otok štovati Boga svjetla. Prema legendi, Zeus je s dva kraja svijeta, s istoka i zapada, poslao dva orla da leta jedan prema drugome. Oni su se sastali u mjestu koje će dobiti ime Delfi. Na mjestu sastanka bio je Omfalos ili pupak svijeta. Kasnije na tom središtu svijeta podignut hram bogu Apolonu. Del nije bio središte svijeta, ali se smjestio skoro točno u sredini niza otoka rasutih po Egejskom moru. Te otoke ovako opisuje John Freely u knjizi Kikladi, Otkrivanje krčkih otoka u Egejskom moru. Kikladi su grčki otoci u središnjem dijelu Egejskog mora, raspoređeni poput zvijezda u spiralnoj galaktici oko njihovog svetog središta u Delu, mitskom rodnom mjestu Apolona. Kikladi su oduvijek bili raskrižje civilizacija. Jedan pomorski put dovodio je i odvodio narode između Europe i Male Azije, drugih je vodio između Krete i Grčkog kopna, prenoseći zajedno s tim narodima njihov način života, robu, ideje i glazbu. Te su pomorske migracije očuvane u drevnim mitovima Kikladi, poput lutanja lete, majke božanskih blizanaca Apolona i Artemide, opisane u homerskim himnama. Herodot piše o velikim pokretima stanovništva, koji su krajem drugog tisućljeća prije Krista preko tih otoka doveli prve Helene u Malu Aziju i tako potaknuli rast civilizacije, koja će dati prve filozofe prirode i prve epske i lirske pjesnike grčkog svijeta. Kikladi nisu bili samo otoci koji su povezivali grčki svijet i koji su vezali Aziju s Europom. Oni su bili mjesto na kojem je nastala prva velika kultura grčkog svijeta. Kultura tako sjajna da je arheolog Colin Renfrew dao i status civilizacije. Kao i kod niza drugih ključnih arheoloških nalazišta, priča o otkrivanju kiklatske civilizacije počinje sasvim slučajno. Govori doktorica Helena Thomas, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, autorica knjige Prapovijesni kikladi. Priča o otkrivanju počinje još na kraju 19. stoljeća, kad prvi takozvani arheolozi, mi bi ih danas prije opisali kao arheologe amatere, putuju tim otočjem, čisto ovako iz nekakvih avanturističkih poetskih, romantičnih povoda i tu i tamo nešto zakopaju ili nešto nađu. Tako da jedno od prvih arheoloških otkrića je bilo otkriće jedne mramorne glave, mramorne figurine na otoku Amorgosu koju je pronašao jedan njemački arheolog i on je tad bio dosta zgrožen izgledom te glave. Ona nije bila ni pošto poput onako lijepe grčke skulpture na kakvu se tad naviklo i on je opisao čak i kao odbojnu ružnu glavu. Kiklatske skulpture su se krajem 19. stoljeća i dalje pronalazile tu i tamo, ali nije postao nekakav entuzijazam po njihovom estetskom pitanju. I onda dolazi do jednog potpuno neočekivanog preokreta. Na pragu 20. stoljeća neki slavni umjetnici kao što su Pablo Picasso ili Henry Moore, upravo u toj kiklatskoj skulpturi pronalaze e, inspiraciju za svoju abstraktnu umjetnost. I time se odjednom, gotovo preko noći, mijenja poimanje kiklatskih umjetničkih predmeta. I oni od takozvanih odbojnih ružnih glava, kakvim ih je otpisao onaj e, njemački arheolog, odjednom postaju tražena roba što ima jednu negativnu posljedicu, a to je pljačkanje kiklatskih lokaliteta. Kiklatske lokalitete pljačka lokalno stanovništvo, ne doživljavajući to kao nešto loše. Oni često i kopaju na svom vlastitom zemljištu, kopaju grobnice, jer su figurine često bile polagane kao grobni prilog i to što nađu, te figurine preprodaju koje kakvim sakupljačima umjetnina. Budući da su odjednom postale tako slavne i toliko poželjne, kiklatske figurine postaju skupocjena roba. One se prodaju i dan danas po milijunskim svotama na dražbama umjetnosti. Još je jedna negativna bila posljedica te popularnosti kiklatske umjetnosti, a to je bila izrada krivotvorina. Neke od slavnih kiklatskih figurina danas se smatraju krivotvorinama. Jedan glazbenik u Metropolitan muzeju u New Yorku, jedan od njihovih najslavnijih kiklatskih eksponata, pretpostavlja se da je bila krivotvorina. Znači, to je jedan put kojim se razotkriva kiklatska civilizacija. Godine 1901. u mjestu Liksuri na Jonskom otoku Kefalonija rođen je arheolog koji je prvi sustavno počeo otkrivati civilizaciju koja se razvila na Kikladima. Ime tog arheologa je Spiridon Marinatos. S 28 godina on je imenovan za direktora muzeja u Heraklionu na otoku Kreti. Tamo je upoznao Sir Artura Evansa, britanskog arheologa koji je pronašao ostatke minojske civilizacije na Kreti, koja se dugo vremena smatrala prvom civilizacijom koja se razvila na grčkom kopnu i otocima. Nakon tog položaja Marinatos je napredovao u svijetu grčke arheologije. Godinu 1937. postao je direktor arheološkog odjela u Ministarstvu obrazovanja. Dvije godine kasnije imenovan je za pročelnika odjela za arheologiju na sveučilištu u Ateni. Član Atenske akademije postao je 1955. a kada je 1967. vojna hunta izvršila državni udar u Grčkoj, imenovan je za generalnog inspektora Grčke arheološke službe. Bilo je to kontroverzno imenovanje jer ga je povezalo s pukovničkom huntom. Marinatos je jedan najznačajnijih grčkih arheologa. Pripisuje mu se određivanje mjesta na kojemu se 480. prije Krista vodila bitka kod Termopila i otkriće groblje nastalog nakon bitke kod Maratona. Ali njegovo najveće postignuće vezano je uz Kiklatske otoke. Georgina Musket u knjizi Povijest arheologije, uvod u poglavlju Egejski svijet, piše. Godine 1939. Marinatos je iskopavao minovsku vilu u Amnisosu na sjevernoj obali Krete. Njegovi nalazi doveli su ga do predlaganja radikalne teorije, koje je trebalo objasniti pad minojske civilizacije, što je dovelo do toga da je većina nalazišta na otoku bila uništena. On je predložio da je razaranje, koje se tada smatralo jednim događajem, uzrokovano prirodnom katastrofom, erupcijom vulkanskog otoka Tere, smještenog stotinja kilometara sjeverno od otoka Krete. Spiridon Marinatos nije naslijepo postavio tu tezu. Desetljećima prije početka njegovog iskopavanja na Kreti, na otoku Teri počelo se kopati. Doduše, ne kako bi se otkrilo arheološke ostatke, već kako bi se dobio materijal za tada najveći građevinski pothvat na svijetu. 1860. godine počinje se kopati Suetski kanal i za potrebe gradnje tog Suetskog kanala na jednom od Kiklatskih otoka, on se danas naziva Santorini, u Antici se naziva Tera, počinje se vaditi vulkanski pepeo. To je bio vulkanski otok koji je tijekom vulkanske erupcije davno u prapovijesti zapravo i nestao i vulkanska erupcija je i uništila, zapravo prekrila jedan slavni minojski lokalitet koji je to bio. Što mi u tom trenutku 1860 i neke još ne znamo. Znači vadi se vulkanski pjesak zato što ima dobra hidraulična svojstva, odnosi se za gradnju Sueskog kanala i tijekom tih iskopavanja geolozi sasvim slučajno otkrivaju jedan prapovjesni grad koji u tom trenutku njima nije bio od primarnog interesa, tako da postoje sitni pokušaj kopanja koji su stali zbog koje kakvih logističkih e, teškoća i financijskih, tako da taj moment otkrivanja prapovjesnog lokaliteta na Santoriniju polako nekako pada u zaborav, sve do 1970 godina, kada ondje stiže jedan od najslavnijih grčkih arheologa, on se zvao Spiridon Marinatos i on počinje razotkrivati taj lokalitet. On je otkopao jedan od najljepših minojskih gradova, kažem minojskih, zato što je taj grad u lavi nestao oko 1628. godine prije Krista. A to je doba kada je kiklatska civilizacija već nestala, rekli smo nestaje oko 2000. i kada otok Kreta, na kojem je nastala Minojska civilizacija osvaja nekoliko kiklatskih otočića, uključujući Santorini i tamo gradi svoje kolonije. Taj slavni grad, luksuzni koji otkrio Marinatos, nazvao se Akrotiri i on je bio najljepša i najluksuznija minojska kolonija. E, on je danas rekonstruiran, on je bio uništen baš kao što su bili uništeni i Pompeji i ostao je zapravo potpuno sačuvan ispod te naslage e, vulkanske lave. Tako da danas kad dođete na lokalitet Akrotiri možete vidjeti kuće koje su ostale sačuvane sačuvane na dva kata, freske koje su ukrašavale te kuće, prekrasne vaze. Znači, ta vulkanska erupcija poslužila je na neki način kao vremenska kapsula i ona nam je sačuvala nešto što danas smatramo traguljem egejske arheologije. Znači, taj lokalitet Akrotiri je jedno od najviših arheoloških otkrića, a otkriven je slučajno. Marinatos je vilu u Amnisosu počeo iskopavati 1939. godine. Sljedeće godine fašistička Italija napala je Grčku i tako je počeo rat. On se dodatno rasplamsao kada je u lipnju 1941. nacistička Njemačka napala Kraljevine Jugoslaviju i Grčku. Do lipnja 1941. Grčka je okupirana od sila osovine, Njemačke, Italije i Bugarske. Rat je onemogućio iskopavanja kako na Teri, tako i na Kreti. Marinatos je na Teri, otoku površine 76 četvornih kilometara, počeo iskopavanja tek 1967. Već prvi dani iskopavanja otkrili su sjajne nalaze, zgrade od dva ili tri kata u kojima su bili sačuvani drveni namještaj i slike na zidu. Na jednoj od slika nađenih na Teri u mjestu Akrotiri prikazani su majmuni kako se ljuljaju na drveću. Majmuni imaju plavo tijelo i bijele obraze. Slična je zidna slika nađena na Kreti u mjestu mjestu Knosos. Kasnije su arheolozi saznali da u Africi postoji vrsta majmuna, zeleni majmun, koja ima plavkasto zeleno krzno i žute ili bjelkaste obraze. Ti zeleni majmuni bili su omiljeni kućni ljubimci u starom Egiptu u vrijeme Novog kraljevstva. Ponekad su ih vladari Egipta slali kao darove drugim vladarima i zemljama. Kako su ti majmuni došli na Kretu i Akrotiri? Odgovor daje glasovita zidna slika koju je u akrotiriju otkrio Spiridon Marinatos. Eric H. Klein u knjizi Tri kamena čine zid, priča o arheologiji, piše. Freska se nastavlja prizorom flotile koji prikazuje desetak brodova kako isplovljavaju iz luke koje možda jest, a možda i nije na Santoriniju. Muškarci veslaju po moru, praćeni dupinima koji veselo skaču, dok ne dođu do drugog grada, kada privežu brodove i vjerojatno se iskrcaju. Taj dio freske bio je tema mnogih rasprava među arheolozima. Neki su se usredotočili na konstrukciju i prikaz brodova, drugi na mjesto na kojem su počeli svoje putovanje i mjesto na kojem je ono završilo. Prijedlozi mjesta uključivali su i mogućnost da je putovanje počelo ili završilo u Egiptu ili Anadoliji u današnjoj Turskoj, ali nema suglasja o tim interpretacijama. Spiridon Marinatus iskopavao je na Teri do 1974. godine kada je umro od udara koji ga je zadesio na arheološkom nalazištu. Pokopan je na Akrotiriju, jedina je osoba koja je dobila tu čast u modernom vremenu. Kada se pokapao, problem je bio pronaći mjesto gdje će se iskopati grob, a da se ne nađu arheološki nalazi. Spiridon Marinatos pokrenuo je sustavno istraživanje Kikladskih otoka. Čovjek koji će proslaviti Kiklade je britanski arheolog Colin Renfrew. On je 1972. godine objavio knjigu Pojavljivanje civilizacije Kikladi i Egejsko more u trećem tisućeću prije Krista. U toj knjizi Colin Renfrew ono što je bilo na Kikladima u trećem tisućeću nazvao civilizacijom. Bila je to hrabra tvrdnja. postoje definicije što je to civilizacija. Tako da jedan od najprominentnijih kiklatskih arheologa, on je Englez Sir Colin Renfrew, točno u svojoj knjizi koju je posvetio takozvano kiklatskom duhu i tom momentu nastajanja civilizacije definira što to civilizacija je. I onda kaže da bismo nešto iz statusa arheološke kulture uzdigli na status civilizacije moraju biti zadovoljena tri osnovna elementa. Prvo, moramo imati velike gradove, znači velike urbane strukture s visokom koncentracijom populacije. Drugo, moramo imati monumentalnu gradnju i treće, moramo imati pismo. Pa ako pogledate rane mediteranske civilizacije, recimo Egipatsku, koja ima i velike gradove i monumentalnu gradnju, recimo piramide i pismo, ona zaslužuje taj naziv civilizacija. Pa onda uzmite hetičku civilizaciju, uzmite sumersku i tako dalje. Sve one zadovoljavaju te kriterije. A onda dođete na naše kiklade, gdje nemate niti velike gradove, recimo najveći grad kiklaske civilizacije možda ima 200 stanovnika. Znači to ne bismo nazvali velikim gradom. Nemate monumentalnu gradnju, znači nemate ništa nalik hramovima ili nekakvim velikim palačama vladara ili nešto slično, a nemate ni pismo. Pismo će u Egejskom bazenu se javiti tek oko 2000. godine prije Krista, a do tad je ovo što mi nazivamo kikladskom, pod navodnicima civilizacijom već gotovo. Znači po tim e, striktnim definicijama kiklatske kulture ne zaslužuju naziv civilizacija. Ali onda i sam Colin Renfrew kaže da, čak ni po mojoj definiciji to civilizacija nije. Ali toliko je toga naprednog odjednom na tom otočju koje se uzdiglo iz tog mraka i tišine neolitskog života u Egejskom bazenu, znači toliko je to nešto napredno. Vidimo da da otocima imamo trgovačke kontakte sa svim okolnim područjem. Imamo prekrasne umjetničke predmete. Znači imate jedan veoma napredan, da tako kažemo, osviješten civilizacijski duh. Tako da ti kikladi daju jedan osjećaj da civilizacija je pred vratima. Samo što nije nastala. Ali onda oko 2000. ona se u tom punom smislu te riječi javila negdje drugdje na Minojskoj kreti koja je onda jednostavno postala nadmoćna i osvojila Kiklade. Tako da Kikladi na pragu one pune prave civilizacije zapravo padaju pod vlast jedne druge civilizacije. Kikladi su svoje ime dobili od starogačke riječi kiklos koja znači oko, okolo. Za stare Grke to je bio najbolji naziv za otoke koji su okruživali svetište boga Apolona na delu. Kiklade čini nekih 30 otoka. Njihova zajednička površina je oko 2500 četvornih kilometara. Najveći otok u Kikladima je Naxos, koji ima površinu od 441 četvornog kilometra. Nakon njega najveći je Andros s 405 četvornih kilometara. Kikladi su zapravo ostatak nekadašnjeg kopna koje je do geološkog razdoblja tercijara spajalo današnje grčko kopno s Malom Azijom. Ti su otoci vrhovi nekadašnjih planinskih vrhunaca. Današnji najviši vrh u Kikladama je Oros Zeus, koji je visok 1004 metra. O položaju Kiklada najbolje govore ovi reci koje je napisala arheologinja Elisa Puna Sakeleraki. Kikladi zauzimaju vitalan položaj u Egejskom moru, čineći most između Europe i Istoka, te prolazi između Krete i kontinentalne Grčke. Ishod toga je fascinantna civilizacija. Na najvećem otoku Kiklada na može se uzgajati vinova loza, voće pa čak i žito. Ali Kikladi nisu otoci na glasu po obradivoj zemlji. Najveće rudno blago Kiklada je bijeli mramor po kojemu će biti i poznata kikladska civilizacija. Ali ni to nije mogao biti razlog naseljavanja Kiklada. Čini se da je njihov položaj mosta između istoka, grčkog kopna i krete ključan za njihovo naseljavanje i razvoj. Pa ja mislim da i je, zato što su se oni našli nekako usred mora ali ta njihov položaj nije bio izolirajući, nego baš zato što su bili usred mora, oni su istinu bili poveznica između tih ranih civilizacijskih pomaka u središnjem i istočnom Mediteranu. Znači na tim otocima su se odjednom počeli osjećati utjecaj kako sa Krete, gdje također se polako, polako rađa civilizacija, iz Male Azije, gdje je Troja već jedan napredan grad, onda iz kopnene Grčke, gdje se također vide već ti civilizacije civilizacijski pomakci, tako da uopće ne iznenađuje da je baš na tom otočju koje je do tad bilo veoma tiho i mirno došlo do nečeg što će s vremenom prerasti u civilizaciju. Kikladi su otoci koji su dobili ime prema jednom drugom citatu, Kalimahovom, koji kaže da su oni bili posloženi u krug a kiklos je grčka riječ koja znači krug, znači u krug oko svetog otoka Dela ili Delosa. To je otok kojeg mi dobro poznajemo iz kasnije klasične grčke mitologije. Tu se rodio bog Apolon i njegova blizanka sestra Artemida i taj otok Del postao je zapravo središte grčkog religijskog života i tu se nalazilo takozvano panhelensko svetište. Znači tu su dolazili svi Heleni, odnosno svi Grci. Tako da je u klasično doba Kiklas Kotoč imalo veoma prominentnu ulogu, ali i puno, puno ranije, dakle čak i neka dva stoljeća prije toga, ono je nekako već središte života. Taj civilizacijski pomak se dogodio upravo zbog njihovog položaja. To su otoci koja su veoma suhe klime, nemaju puno kiše, nemaju čak ni puno plodnog područja, tako da i dan danas kad putujete kikladima vidite da je zemlja koja se mogla obrađivati veoma štura, tako da su kiklađani još od rane prapovijesti stvarali te terase, pokušavajući stvoriti bar nešto malo područja koje su mogli obrađivati. Klima, kao što sam rekla, nije pogodna također za poljoprivredu i dan danas su rijetke kiše. Također neki od tih otoka uopće nemaju izvore vode. Znači dan danas se na njih trebaju dopremati cisterne s vodom. Tako da geografski i klimatski nipošto to nisu bila mjesta gdje bismo očekivali da će nastati prva e, grčka civilizacija. Prva urbana, pismena civilizacija razvila se na jugu Mezopotamije oko 3500. godine prije Krista. Nekoliko stoljeća nakon nje slični i nezavisni procesi oblikovali su urbane i pismene civilizacije u Egiptu, dolini rijeke Ind i sjevernoj Kini. To su bila četiri žarišta civilizacije u starom svijetu. Zajedničke crte tih prvih civilizacija ovako se opisuju u Timesovom arheološkom atlasu. Sve četiri civilizacije dijele određene crte. Svaka ima središte u plodnoj aluvijalnoj dolini s bogatim poljoprivrednim potencijalom, nužnim za održavanje brojnog stanovništva. U svakom od slučajeva dio je stanovnika živio u gradovima kojima je vladano kao nezavisnim državama ili su bili dio većeg kraljevstva ili carstva. Ipak poljoprivredne su se prakse značajno razlikovale. U Egiptu i dolini Inda godišnje poplave Nila i Inda donosile su i vodu i plodni aluvi. Nasadi su mogli biti sađeni na poplavljenoj zemlji nakon što su se vode povukle i dobre i redovne žetve bile su osigurane. S druge strane, u Mezopotamiji je morao biti izgrađen obiman i skup sustav kanala za navodnjavanje, kako bi vode Eufrata i Tigrisa doveo do polja. Kanali za navodnjavanje igrali su veliku ulogu i u Kini za vrijeme dinastije Shang, u sva ta četiri područja uspješna poljoprivreda bila je ključna za uspon gradova. U Kikladnima nije moglo biti govora o gradovima, plodnim ravnicama i sustavima za navodnjavanje. U području Grčke u Neolitiku stvaraju se zajednice sastavljene od malenih sela o kojima žive poljoprivrednici. To razdoblje počinje u sedmom tisućeću prije Krista. Uzgajaju se žitarice i mahunarke, ovce, koze, goveda i svinje. Sljedeća tri i po tisućeća se na Egeju polako počinju razvijati kompleksnija neolitička društva. Oko 5000. godine prije Krista počinju i prve kolonizacije kiklatskih otoka. U kasnom neolitiku pojavljuje se i prvi metal bakar. Isprva dolazi kao egzotičan materijal s Balkana, iz prvih središta metalurgije. Kasnije počinje i metalurgija na Egejskom moru i Kikladima. U ranom brončanom dobu pojavljuje se od metala bakar sljubljen s arsenom, zlato, srebro i olovo. U ranom brončanom dobu događa se i početak razvoja kiklatske civilizacije. E, rekli bismo da civilizacija, ajmo sad dalje govoriti, kao da civilizacija je, jer sad smo i rekli zašto neki, pa ja mislim da ipak Kikladi jesu bili civilizacija. Ona počinje oko 3000. godine prije Krista. Znači to je godina više manje kada završava razdoblje neolitika i počinje razdoblje ranog brončanog doba. Znači Kikladi u našem arheološkom žargonu spadaju u rano brončano doba. Od 3000. prije Krista do oko 2000. prije Krista. Unutar tih tisuću godina kiklatska civilizacija bila je podijeljena u nekoliko faza. Svaka od njih ima svoje ime. Nije sad možda potrebno da ih nabrajamo u detalje, ali recimo ona prva faza ili rano brončano, rano kiklatsko razdoblje 1, tih nekih prvih 300 godina je razdoblje kada se civilizacija počinje stvarati lagano. Oko 2700. do oko 2300. razdoblje je to rano kiklatsko 2 ili rano brončano 2. To je ono razdoblje procvata te civilizacije kada nastaju i najljepše umjetnine, najljepše građevine i taj jedan jedini veći grad – i onda od oko 2300. do oko 2000. godine je to razdoblje polakog nazadovanja i odnosno stišavanja svih tih burnih događaja, odnosno na kreti napredovanja minojske civilizacije. Tih zadnjih 300 godina je onda razdoblje koje mi nazivamo rano kiklatsko tri razdoblje. Znači kad hoćemo govoriti baš o najnaprednijem tom momentu kiklatske civilizacije uzimamo tih 400 godina oko 2700. do oko 2300. godine prije Krista, rano Kiklatsko 2 ili da sad kažem i poimencem, takozvana kultura Keros, Siros. Ona je definirana na temelju jednog većeg grada na otoku Sirosu i na temelju jednog velikog svetišta na otoku Kerosu. Baš na ta dva lokaliteta nađeno je najviše materijala po kojima se onda ta kultura može i pobliže stilski kronološki definirati i zato je mi nazivamo kulturom keros siros. Poljoprivreda je u Europu došla iz jugozapadne Azije. Prva naselja poljoprivrednika utemeljena su na europskom kopnu oko 6500. godine prije Krista. Ona su bila smještena u Tesali pokrajini smještenoj na istoku današnje Grčke. Ali kako su ti prvi poljoprivrednici došli na europsko kopno? morem. Ali oni nisu prvi koji su putovali morem. Godine 1961. sin časnika Britanskog kraljevskog ratnog zrakoplovstva koji je bio stacioniran na otoku Cipru našao je tijekom potrage za fosilima na poluotoku Akrotiri na mjestu Aeto Kremnos, smještenom na jugu otoka, tragove najranijih naseljenika – oni se datiraju u 11. prije Krista. Ti prvi naseljenici ostavili su iza sebe tisuće morskih školjki, kostiju ptica, divljeg vepra i čak oko 4000 kostiju vrste koju su ti prvi naseljenici istrijebili na Cipru. Cyprian Broodbank u knjizi Stvaranje srednjeg mora, povijest sredozemlja od početaka do pojave klasičnih civilizacija, piše Prvi ljudi koji su se odvažili iz kopna doći na Cipar zatekli su ga dobro opskrbljenog patuljastim voden konjem. Ne navikli na grabežljivce, oni su bili laka meta i s vremena na vrijeme skupine lovaca skrasile bi se kako bi iskoristile tu slabost. One su temeljito istražile otok, ako je suditi prema lokalnom lidijskom kamenju i plavom pikrolitu, lokalnoj inačici steatita, koje su koristili za alat i ukrase u obliku kuglica. Voden konji, ubijeni negdje drugdje, dopremani su u Aeto Kremnos, kako bi bili razrezani i pojedeni. Tako je stvoren debeli sloj otpadaka kostiju. Ali brzina ubijanja na kraju se pokazala prevelikom za vrstu koja je već bila pod pritiskom promjena u okolišu krajem Pleistocena. Voden konji su izumrli i lovci su se neko vrijeme prebacili na manji plijen, uglavnom ptice, prije nego što su se ostavili lova, te možda i otišli s otoka. Ti prvi naseljenici stigli su na Cipar najvjerojatnije kanuima ili čamcima u koje je moglo stati nekoliko ljudi. Na taj su način i prvi poljoprivrednici prešli preko Egejskog mora i Bospora i Dardanela. Oni su preko Kiklada, dio njih je i ostao na tim otocima, došli do Grčkog kopna i na tom kopnu počeli stvarati svoje naselja. Iz tih naselja nastaće značajne neolitičke kulture. Grčko kopno u to doba nekako kulturno kaska. Grčko kopno koje je do 3000. godine prije Krista bilo fenomenalno, recimo tako, veoma napredno. Znači tu smo imali one jake neolitičke kulture, pogotovo u Tesali, recimo lokaliteti kao što su Dimini ili Sesklo, bili su najvažniji općenito grčki neolitički lokaliteti. Međutim, sa završetkom neolitika oko 3000. odjednom grčko kopno postaje puno mirnije i tiše. I glavna događanja sele se zapravo na Kiklade. Međutim, Kiklađani tijekom ranog brončanog doba, dakle tijekom svog naprednog duha, trguju s grčkim kopnom. I to mi znamo ne zato što su nam ostali zapisani izvori o tome, pisma tad još nema, nego zato što na Kikladima pronalazimo materijal za koji sasvim sigurno znamo da je nastao na grčkom kopnu recimo neke posebne vrste keramičkih posuda. Istovremeno na grčkom kopnu pronalazimo recimo mramorne figurine koje su nastale na kikladima. I to su nama pokazatelji da su grčko kopno i kikladi u to doba u kontaktu. Ali čini se da je poticaj za te kontakte, da je inicijativa došla s kiklada. Odnosno da su kiklađani ti trgovci, moreplovci koji plove na grčko kopno i uspostavljaju trgovačke odnose, a ne sami stanovnici Grčkog kopna. Oni su nekako tu ili barem daju takav dojam, nekako inferiorni. Što se tiče Male Azije, ne možemo u to doba govoriti o Maloj Aziji kao jednoj kulturnoj jedinki, Znači ona je u to doba nekako rascjepkano nekakve prominentne i važne gradove. Najnaprednija je Troja i u doba ranog brončanog doba možemo reći da je Troja jedino mjesto u Maloj Aziji koje je nekako bilo posebno važno ili posebno snažno za ostvarivanje trgovačkih kontakata s kikladima. Kralj Troje Prijem bio je moćan vladar s brojnim potomstvom. Sa svojom suprugom Hekubom i priležnicama imao je 50 sinova i 12 kćeri. Jedan od njegovih sinova po imenu Paris trebao je biti pozvan da presudi u natjecanju tri božice, Here, Afrodite i Atene. Najljepša od njih trebala je dobiti zlatnu jabuku na kojoj je božica Eris ili Nesloga napisala riječi za najljepšu. Afrodita, boginja ljubavi, obećala je Parisu da će mu osigurati najljepšu ženu na svijetu, ako nju proglasi za najljepšu. Paris je tako učinio i Afrodita ga je uputila na dvor kralja Sparte Menelaja, koji je bio oženjen Helenom, najljepšom ženom. On je Helenu oteo i odvoju u Troju. Kralj Menelaj pozvao je druge grčke vladare u pomoć i tako je počeo Trojanski rat. Troja je deset godina odolijevala grčkim napadima. Onda je Odisej smislio zamku koja je ovako opisana u Homerovoj Odiseji. Odande zapjeva on, u pokrite kako argejci stupiše lađe, i zatim otploviše bacivši oganj tad na čadore i kako na zborištu trojanskom neki oko Odiseja dičnog u konju sakriti bijehu jer u tvrđavu odvukoše konja trojanci. Tako je stajao konj i mješovito zborahu mnogo okolo njega sjedeći, a vijeće im trostruko biješe. Il da šuplje drvo rasijeku nemilom mjeđu, il da ga navrh povuku i niz ti ga sruše ili da veliki dar za blaženje bogova bude, pa se poslije tako izvršiti doista šćaše. Jer je suđeno bilo da propadnu kada u gradu bude drveni konj, a u njemu argejski prvi svi junaci noseć trojancima pogubu i smrt. Pjevaše kako grad razoriše ahejski sini, sasuši se iz konja, izišav iz zasjede šuplje. Homerova Ilijada i Odiseja nastale su najvjerojatnije u 8. stoljeću prije Krista. Tisućama godina kasnije, njemački bogati poslovni čovjek po imenu Heinrich Schliemann odlučio je Homerove epove prihvatiti kao povijesni izvor i na sjeveru-zapadu Male Azije na bardašcu Hisarlik u blizini Dardanela počeo je kopati u potrazi za Trojom i našao ju je. Do danas je iskopano devet troja, devet različitih naselja podignutih na tom brežuljku. Prvo se stavlja u oko 3000. godinu prije Krista, zadnje u oko 500. godinu po Kristu. Troja šest, koja je potpuno uništena oko 1250. godine prije Krista, vjerojatno je Homerova Troja oko koje se vodio rat. Ta Troja je kroz cijelo brončano doba bila izuzetno važan grad. je važna i Troja tu svoju ulogu važnu ostvaruje svojim položajem. Ona je na ušću Bospora, da tako kažem. Ona zapravo kontrolira prolaz ka Bosporu e, i ka Mramornom moru i ona je zahvaljujući tome ostvarila jedan veoma bitan ekonomski status. Ona kontrolira znači svu trgovinu koja ide najprije kroz Dardanele pa prema Mramornom moru pa prema Bosporu i ona ubire da tako kažemo poreze i zato je Troja bila bogata. I upravo iz tog konteksta ranog brončanog doba koje istovremeno s kiklatskom civilizacijom pronaći će se ono što mi danas nazivamo prijamovim blagom. Sva ona divna, svi oni divni komadi nakita, zlatnog nakita, zlatne i srebrne posude, dolaze upravo iz tog horizonta ranog brončanog doba. Šliman, kada ih je našao, ih je krivo protumačio, pa je rekao to je prijamovo blago. Ali mi znamo da prijam, ako je postojao živio puno, puno kasnije. Trojanski rat datira se negdje krajem drugog tisućeća prije Krista. Znači ovo blago koje je Šliman pronašao, sve one zlatne divote koje mi dobro znamo iz brojnih kataloga, su barem tisuću i pol godina starije od kralja Prijama. I one upravo spadaju u taj horizont kiklatske civilizacije. U oksfordskom priručniku Zajge i brončanog doba Colin Renfrew piše da se skoro ništa nije znalo o neolitiku u kikladima dok se nije otkrilo nalazište Salijagos pored Antiparosa. U tom malenom selu poljoprivrednika i ribara nađeni su kameni temelji kuća za koje se pretpostavlja da su bile građene od nepečene cigle. Najzastupljenija žitarica bio je ječam, najčešće domaće životinje bile su ovca i koza. Nađene su i velike količine ribljih kostiju, među njima i kosturi tune dugi i dva metra. Uruđa su bila napravljena od kostiju, kamena, školjaka i obsidijana s melosa. Na nalazištu su nađene i figurice u obliku violine i maleni kip bez glave koji prikazuje ženu koja sjedi. To je takozvana debela dama iz Saliagosa. Radiokarbonskim datiranjem nalazi Saliagosa datirani su između 5000. i 4500. godine prije Krista tko je živio u Saliagosu i tko je kasnije živio u naseljima kiklarske civilizacije i danas je veliko pitanje. Ti ljudi su naravno od nekuda na Kiklade došli, jer do 3000. godine prije Krista na Kikladima živi svega par stotina ljudi. Znači, jako je malen broj neolitičkih lokaliteta na Kikladima. Odjednom, oko 3000. godine, sa završetkom neolitika, početkom ranog brončanog doba, život na Kikladima počinje bujati ti su ljudi znači od nekud morali doploviti. Oni jednim dijelom možda jesu bili autohtoni, znači nasljednici tog neolitičkog stanovništva, ali tako velik priliv stanovništva svakako ukazuje na činjenicu da oni jednostavno nisu u svega par generacija mogli poteći iz tog autohtonog življa. Znači jednim većim e, količinama, većim brojevima ti kiklađani na otočje stižu od drugdje. Nekoliko je teorija po pitanju pravca od kud su kiklađani mogli na kiklade stići, znači od kud su kikladi bili naseljeni. Jedna teorija kaže da su oni porijeklom bili iz Male Azije, druga kaže da su došli iz otoka Krete, a treća pa kaže da su došli iz Grčkog kopna. Znači to su za sad samo neke, čak ne teorije, nego hipoteze, da tako kažem, koje mi jednostavno ne možemo za sad dokazati. Kažem, rekla sam ranije, nemamo niti pisane izvore, a niti je za sad arheološka znanost toliko napredna da bi se mi mogli poslužiti recimo tim arheološkim DNK analizama da ustanovimo porijeklo tog stanovništva. Možda ćemo to za par desetaka godina moći ustanoviti, ali za sad ne možemo. Znači, sam etniki klađana i dalje ostaje pod jednim velikim upitnikom. Godine 1967. grčki arheolog Spiridon Marinacos počeo iskopavati na otoku Teri. Tamo je naišao na ostatke naselja koje je datirao u doba minojske kretske civilizacije. Danje iskopavanja potvrdila su postojanje još starih kultura na Kikladima, otocima koji su poput zvijezda u galaksiji rasuti oko otoka Dela. Na temelju tragova te kulture, britanski arheolog Colin Renfrew odlučio je pojačati opis onoga što je u brončanom dobu u trećem tisućeću prije Krista nas nastalo na tim otocima. U knjizi iz 1972. Renfrew je predložio naziv Kikladska civilizacija. Sljedećeg četvrtka govorit ćemo o svemu onome što je od Kiklada napravilo kolijevku najstarije europske civilizacije. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunčić. Emisiju snimila Marija Pečnik-Kvesić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.